Kunigų knyga, devintas skyrius. Aštuntą dieną Moze pasišaukė Aroną, jo sūnus bei Izraelio vyresniuosius ir tarė Aronui, imk iš bandos veršį, aukai už nuodėmę ir aviną deginamai aukai, abu sveikus ir juos aukok viešpačiui. O Izraelio vaikams sakyk, Imkite aukai už nuodėmę ožį, metinį veršį bei avinėlį deginamai aukai, padėkos aukai jauti ir aviną, kad aukotumėte juos viešpatės akivaizdoje ir duonos auką sumaišytą su aliejumi, nes šiandien jums pasirodys viešpats. Jie atgabeno prie susitikimo palapinės visą, ką Moze liepė. Ir visa tauta priartėjo ir atsistojo prieš viešpatį. Moze tarė, tai padaryti įsakė viešpats ir viešpatės šlovė pasirodys jums. Tada Moze sakė Aronui, eik prie aukuro ir aukok savo auką už nuodėmę ir deginamąją auką ir atlik sutaikinimą už save ir aukok tautos auką ir sutaikink ją, kaip viešpats įsakė. Aronas priejo prie aukuro ir papjovė veršį aukai už savo nuodėmę. Jo sūnus padavė jam aukos kraujo, o jis, pamirkęs jame pirštą, patepė aukuro ragus ir likusi kraują išliejo prie jo papėdės. Aukos užnuodėme taukus, inkstus ir kepenų tinklelį sudegino ant aukuro, kaip viešpats įsakė mozei, o mėsą ir odą sudegino už stovyklos. Po to papjovė deginamąją auką. Jo sūnus padavė jam jos kraują, kurį jis šlakstė aplink aukurą. Padavė jam taip pat, sukapota į gabalus, pačią auką ir jos galvą. Visą tai jis sudegino ant aukuro. Apiplovęs vandeniu vidurius ir kojas, taip pat sudegino ant aukuro. Po to jis aukojo tautos auką. Paėmęs ožį, aukojo jį už tautos nuodėmę ir papjovė jį, kaip ir pirmąją auką, už nuodame. Ir jis aukojo deginamąją auką, kaip įsakyta. Ir atnešė duonos auką, ir, paėmęs jos saują, sudegino ant aukuro, neskaitant rytinės deginamosios aukos. Papjovė taip pat jauti ir aviną, kaip tautos padėkos auką. Arono sūnus padavė jam kraują, kurį jis šlakstė aplink aukurą. Jaučių ir aveno uodegą, inkstus su taukais bei kepenų tinklelį padėjo ant krūtinių ir sudegino taukus ant aukuro, o krūtinės ir dešinius pečius. Aronas paėmęs siubavo viešpatės akivaizdoje, kaip Moze buvo įsakęs. Tada Aronas ištiesęs ranką į tautą, palamino ją, baigęs aukoti aukas už nuodėmes, deginamasias ir padėkos aukas, pasitraukė nuo aukuro. Po to Moze ir Aronas įėjo į susitikimo palapinę. Išėję palaimino tautą. Viešpatės šlovė pasirodė visiems žmonėms. Atėjusi nuo viešpatės ugnis, prarijo deginamąją auką ir buvusius ant aukuro taukus. Tai išvydusi minę šaukė iš džiaugsmo ir parpuolė, veidais į žemę.